cio cion cato capablas. Ciel do viscias, la cato nomigis Iurca, sed la princidino nomis gin ancora u plur maniere. Catino, cae catineto, cicio, ciceto, cae cicinio, leculineto, cateto, cae catideto, cae catinio, cae el tio jam vividas, che ege si gin. Apena u matene si malfermis la oculoin, jam si vidis la catinon sur tie iurca pigrulino ripos giuis, cae ronronis por shainigi, che ion gi faras. Poste amba lavis sin samtempe, la catino ja multe pli funde, ec se nur per piedeto cae lango, sed gi restis ancora u longe pura, ciam la princidino jam tiom ege cae ciel malpurigis, ciel nur infanoi tion sias. Cae tamen iurca estis catino, ciel ciu alia, nur shate gi sidis, cae dormetis sur la regia trono, cio al aliai catinoi ordinare ne ocasas. Eble gi dume rememoris, che gia malproxima ocio, leono, estas regio de ciui bestoi, au eble nur tiel gi aspectis, quasau gi rememorus, suficis, se ia muso el shovis la capon el truo, Unus salte iurca cin captis, cae fiere iris meti cin ala latrono piedoi, ecce tio estis dum la plei granda, cae solena cun veno foie la regio estis iugionta processon de du grand signoroi. Ambau staris antau stupoi de la trono, cae ege querelis ciu pravas. Ciam la querelo culminis, venis iurca, trenmetis la captitan muson, cae fiere attendis laudon. La unua signoro tutene attentis gin, dume la alia rapide clinigis, cae iurcan caresis. Ha, tui diris al si la regio, Tiu homo estas iusta, char li reconas cies meriton, ca i ien poste montrigis, che li pravis. Ca la regio havis en la palazzo du hundoin, Uno nomigis bafo, cae la alia bafeno, ciam unua foie ili ec vidis iurcan dormeti sur soilo, ili ec rigardis sin, quasa volante diri, auscultu collego, citiune estas niulo, cae quasa interconsente ili curegis contra la povra niurca. La catino nur retirigis al muro, cae hertigis la voston tiel, ci estis dica, ciel balai lego se bafo cae bafeno estus plisagiai, elis cius, cion la catino intensas, ciam tiom gihirtigas la voston, sed, char ili estis malsagiai, ili volis gin unue al flari, unue bafo, set apena u ginur al iam ci ricevis tian sur la nason, ca ci ec quivitis, malalevis la voston, cae fugis, che ancora u la tutan horon ci ne povis eghalti, cae poste ancora u du tagoin tremis pro ectimo. Ciam bafeno tiom vidis, iom ci embarasigis, sed opiniis devi shainigi heroon. Attendu, bastardo, ci diras al Iurca, cun mi nenion comenzu, mi stias boi tiel, che u la luno sur la cielo mintimas. Cai per pruvi tion, tiel forte gi eg bois, che meilon circaue crevis tabuletoi en ciui fenestroi sed iurca ec iom palpe palpebrumis, cae ciam bafeno fin bojis, gi diris, Nu, iom crii cistias, sed ciam mi exiblas, ec en serpento frostijas la sango protimo, cae gi exiblis tiom terure, che sur bafeno hirtigis protimo haro. Ciam iom gi reconciigis, gi comencis de nove. Nu jes, la siblado ancora une estas heroajo, sed rigardu ciel mi stias curi, cae antau ololacatido ec attendis, gi circa curis la tutan palazzon tiel rapide, che la capo de la palazzo men vertigis. Iurca ege miris pritio, sed shainigis, quasau nenio ocasus. Nu, gi diris, almenau mis cias, ciel sicuros antau mi. Sed se irus contrau mi iu cent mil oble pli forta olci, mi escapus antau li tiel, cae per tre saltoi ci estes supre en la arbo supro, tiel alte, che bafeno havis el tio egan capturnigion. Ciam de nove ci reconciigis, gi diris. Sciu serioza hundo ne grimpas sur arboin, sed se si volas scii, kion mi capablas, atentu, mi flaras, flaras, che regino en la naibara regno bacas por tagmangio colombidoin, cae ni havos morgau tagmese rostitan anseron. La catino ancau secrete flaris, sed nenion sentis, tre ci ecmiris, cian egan flarsenton havas la hundo, sed nenion vidigis sur si. Nu, gi diris, nenio compare al mia audosento. Exemple mi audas, che jus nun teren falis cudrilo de nia regino, cae en la naibara regno post quaron horo oni sonorigos meson. Super tio de nove mi regis bafeno, set por ne subigi tiel facile, gi diris, nu, sciu do, ni ne plu bojos contra uni, ne timu min, cae descendu. Mi, diris Jurka post tio, mem compreneble mi ne timas cin, set sciu, ne timu min, cae grimpu almi sur la arbon. Mi, diras Bafeno, tui mi rampus supren, sed unue ci devas por pruvi amicetson, tiel vostumi, ciel ni hundoi tion faras. Cetio, gi comencis vostumi tiel rapide, che gi nur siblis. Iurcation provas, provas, sed ne succesas. Nu, mem compreneble, tionia di signoro instruis nur alla la hundoi, sed por ne compromiti sin pro timemo, ci descendis de sur la arbo, cae iris al bafeno. Ni catoi, ci diras, ciam ni intensas ne malbonan, tiel ni ronronas. Tion si povus iom provi pro amicetso al mi, Bafeno do provis, io metero neroni, set ciel nur eligis tia grumblo, che gimem eg hontis. Venu, ci rapides diri, prefereni iros antau la pordegon, boje je homoi, hometo, cia ega farso ci estas. Mi opinias, oponis iurca modeste, che tion mine capablus bone, sed sed si havas nenion contra utio, ni iru si sur tegmento randon, cae rigardi cion egede supre. Pardonu, diris Bafeno embarasite, sed se mi estas alte, mi havas capturnon, plei bone estus, se ni irus cune ciasi leporoin. Leporoin, diris la catino, cius ciasi. Mine havas knabo tiain cruroin, sed se ci irus cun mi, mi montrus al arbon, cie ni povus cune captari birdoin. Baffeno tristigis. Sciu, Jurka, gi diras fine, tiel cune gine eblus. Sciu, mi restos hundo en arbaro cae strato, cae ci restos catino sur arboi cae tegmento sed citie en la palazzo, cae sur la corto, cae en la giardeno, nine estos hundo cae cato, sed du amicoi, tiel ancau ocasis, cae ambau tiel cutimigis iesi, che ili al al si anca siain in maniero tiel Jurca el lernis post curi la princidinon ciel hundo, cae bafeno vidinte, che la catino portadas alla la piedoi de la regio chasita in musoin, triumfe portadis alla li anta la tronon ostoin, cioin gi el rastis el balageio ageio au sur strate, portio gine estis tiel laudata, ciel la catino por la musoi. Poie estis profunda nocto, cae Bafeno dormis en sia budo. Stiu, infanoi, che la regia hundo havas budon el cedraligno au mahagono. Jus ci soncis vidile poron, cae ci curegis post gin tiel, cae ancau dum la soncio giai cruracioi scuidis, ciam gi exentis sur la muzelo legeran frapeton. Ha, ci abrupte vecigis. Ha, kio okazas? Cit, flustris la conata vocio. Silentu iom, bafeno ec conis iurcan. Ci estes plenigra ol la nocto, nur giai verdei oculoi sage, cae excite brilis. Mi sidas sur tegmento, flustre racontis iurca, cae meditas pri io ain, kiel iam estas mia cutimo cae ien ja cis cias mian audosenton, mi audas ies pasioin malproxime, malproxime de citie en la regia giardeno. Ha! ec cris Bafeno. Silentu! ec siblis Jurka. Vetu Bafeno, che li estas stelisto. Ču vis cias, ni iros lin capti. Hu! ec bois la hundo fervorege. Jam mi curas, ili levigis, cae cune iris en la giardenon estis nigre nigra nocto, Baffeno volis curi antauen, sed en la malolumo gi ege eraris cae stumblis ciu pasce. Jurka, gi flustris angore, Jurka, mine vidas e cie pas distanzo. Mi, diris Jurka, mi vidas nocte same ciel tage, mi iros antaue, cae ci sequo min lau flaro. Tion ancau ili faris. Ho, ec diris Bafeno subite, mi flaras is spuroin, cun la muzelo gis celatero gi curegis laula spuro, quasau gi vidus plei clare, iurca post gin, cit, gi ec flustris post tempeto. Iam me vidas lin, li estas giuste antau Ha, Ek gris bafeno fort voce, hrr, hrr, contra ulin, ha ha ulo, ha ha frip ulo, ha fiulo, haci neni farrulo, strangolulin, sufoculin, bategulin, frapegulin, refaldu manicoin, ieli, kai shirulin. Ha ha ha, ciam la stelisto tion audis, li terure ectimis, kai fugis. Bafeno tui postlin, mordis liain suroin, disciris crurumoin, saltis sub liain cruroin, cae faligis lin, cae ancorau ec mordis lian orelon. La stelisto apenau povis levigi, cae protimo sur rampis arbon, sed nun estis vizo de Jurka, gi rampis post lin, saltis sur lian nucon, cae unges, mortis, gratis, hacis, ciel gi povis. Pff, gi bafis dume, cae siblis, mis sapumos cin, sen vivigos cin bastonos cin, discarnos splitoi. Ha, blecis mal supre bafeno, sufoculin, bategulin, murdulin, faligulin, jetulin almi, mortigulin, frapegulin, catenulin, mordulin, nelasulin. Mi capitulatsas, ec criis la stelisto, en mort angoro, cae falis de sur la arbo, kiel saco, eg genuis, levis la manoin ala la cielo cae petis, ne mortigumin, mi petas, ja mi capitulatsas, conducumin pro dio, cien vi volas. Do tiel ili ec iris revene, unue jurca cun la vosto levita ciel sabro, poste la stelisto cun la levita i manoi, cae fine bafeno, dum voie rencontis ilin gardistoi cun lanternoi, char la bruo vecis ilin, cae aligis ala la processio. Tiel al conducis Jurca cae Bafeno cun granda pompo la steliston en la castelon. Mem la regio cae regino vecigis, cae rigardis tion tra fenestro, nur la princidino dormis, cae preter dormis cion ci, cae si preter dormus eble ancau maten mangion, se Jurca ciel ciu matene ne estus veninta giù riposi en sciai cusenoi cun mieno tiel rava, quas au nocte tutte nenio ocasus. Ancora u plura in afero in sed la fabelo ne havus finon, tial nur concise mi diras, che iam ci captadis per piedeto fischoin en riveretto, Shate mangis cucum salaton, captadis birdoin, quancam tio estis algi malpermessite, cae dume mienis sen culpe, ciel angelo, cae sciis ludi tiel bele, che tion oni rigardus la tutan tagon. Ciu volus scii pri jurca ancora upli, tiu rigardu cun la amo, ciun ain caton. Ciu havas en si parton de jurca, cae cius scias mil belain cae gaiain petolajoin, cae cascias ilin antau neniu, ciu ne turmentas gin.